tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En, el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Tócalo, súbelo, bájalo. Mientras pito estoy enrolándolo y quemándolo. En, el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. Bikayu, métele mecha, la tora la pescamos en la mesa hasta que quedan fecha Mami, tú estás hecha Seguridad el cookie para agendarle una fecha El que se meta balazo para la pierna Y que la o a la derecha Aquí se fuma lo que se cosecha Llevo a mi bando ready por si algo se sospecha Esta turra se viene porque estamos a pleno Con ella fumo bueno después de leche la lleno Se se la no pero quiere que me ponga seno termino mostrándome los senos Mala osa como los rosas, le gustan lo que andan en la callosa. Hoy se bebe, se fuma, se goza y gastamos dinero donde la cariñosa. Tócalo, tógalo, tógalo, tócalo, tógalo, tógalo, tógalo, Mientras pinto estoy, y quemándolo. Chaval el copy, está mamándolo. tógalo, súbelo, bájalo. Me trapito estoy, enrolándolo y quemándolo. En el, club, el dinero, botándolo. Cuando está rebotándolo, la que chaval el copy, está mamándolo. Borracho en los boliches enfierrados. Estoy le de envío, pero no he robado. No ven con la copy la cadena que han bravo. Algunos fuman nevado, otros en el celu haciendo el asado. De cerveza me he pasado, tengo vuelto rosado. vete que estamos, No vamos a poco, que el bajón del No metemos sustancias para no quedar estresado. El anillo y el cuello dorado, amarillo pero nunca amarillado. La, con barro, la cerveza y el cigarro. carro. Brr, súbalo, súbelo, bájalo. Mientras pinto estoy enrolándolo, quemándolo. En, el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copita está mamándolo. tógalo, súbelo, bájalo. Mientras pinto estoy enrolándolo y quemándolo. En, el club, el dinero botándolo. Cuando está rebotándolo, la que pichaba el copy está mamándolo. tógalo, tógalo, tógalo, tógalo, tógalo, tógalo, tógalo noche